для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. літаратурная анталогія. Шаноўныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі кнігі Івана Шамякіна трывожнае шчасце. Выканаўца артыстка Маргарыта Захарыя. скамячыў грошы, сунуў іх у сумку і шпарка рушыў да дзвярэй. На вуліцы пачаў плявацца. О, бачыў, асінае гняздо. Я даўно казаў, трэба вобыск зрабіць у іх і ў другіх такіх. Бачыў, грошы пачвілі. Я ўпэўнены там, што тысячы закапаны ў зямлі і ні адны грошы май на ўвазе. Дык не ж, дзе не трэба ў нас, трымаюцца за закон. Цяпер я гэтымі грашамі ў морду і тыцну і булатавую прокурору. Але нервовы ўзрыў, успамін пра сям'ю ў такой акалічнасці, у хаце забойцы знясілілі старога хворага чалавека. Хвілін праскольки бабков, які толькі што гарэ выкіпеў, зрабіўся маўклівы, сцішаны, змарнелы і абыякавы да ўсяго, у тым ліку і да выканання плана пазыкі. Музыка За пазыку ён агітаваў нехаця, фармальна. І Пятро мусіў узяць ініцыятыву на сябе, хоць і адчуваў, што робіць ён гэта горш за бабкова, не ўмее асабліва з жанчынамі пагаварыць гэтак проста, з жартамі, з прымаўкамі. Тлумачыў значэнне пазыкі грунтоўна, але залішне сур'ёзна афіцыйна. Сам адчуваў, што гэта кепска, але інакш не выходзіла. Што скажаш чалавеку, калі у адказ на прапанову пазычыць дзяржаве ён тут жа просіць пазычыць яму, каб дабудаваць хату, вывесці дзяцей з земляной нары на святло. А просьбамі такімі засыпалі. Лесу, пазыкі, хлеба, напраткі для дзяцей, і гэта яшчэ больш прыгнятала, знясільвала бабкова, збівала з панталыку Шапятовіча, зводзіла на нішто яго прапаганду, аднак падпісваліся. Трэба, значыцца трэба. Людзі разумелі гэта, і некаторыя як бы шкадавалі іх прадстаўнікоў улады. Справа іншая, што наяўнымі амаль ніхто не уносіў. Удава адна Марына Старосціна, Шапятовіч яе добра ведаў, бо яна была дэпутатам савета і разы два з'яўлялася на сесію, адразу весела спытала: "А наколькі трэба? Колькі можаце?" "Я магу колькі хочаце, 200, 500, 1000." "Дзе ты возьмеш тысячы гэтыя?" хмура спытаў бабкоў. "Іван Дзямідавіч", пляснула жанчына ў далоні. «Ды не ж вы думаеце, што я заўсёды такая бедная буду? Я разбагацець хачу!» Пятро пахваліў яе, калі выйшлі, каб усе такія былі. Бабко усміхнуўся яму, як блазнюку. «А карысць якая!» Стары пракоп незавец, які так адмаўляўся, свае 50 рублёў сам прынясе, бо ведае, падпісаўся плаці. А ў гэтай балаболкі што ты возьмеш? Ты ў яе ніколі капейкі за душою не было і невядома калі і будзе. Пятро зразумеў, што праца іх такая пакутлівая, напалавіну марная. А каб мець хоць які вынік, то калі не яму дык бабкову актыву прыйдзецца не раз яшчэ рабіць вось такі падворны абход і размаўляць, магчыма, не так далікатна, а больш катэгарычна падпісаўся плаці. На змярканні гадзіны праз чатыры абходу Пятро адчуў сябе такім спустошаным, змарнелым, што пачаў з жахам думаць, што трэба яшчэ заходзіць да некага ў хату, а яшчэ горш лезці ў зямлянку, бачыць галодныя позіркі дзяцей, выслухоўваць скаргі жанчын, а пасля ўсяго гэтага ўпрошваць падпісацца на пазыку. Адчуваў ён сябе, мабыць, горш, чым бабкоў. Той неяк пачаў патроху зараджацца – а Пятро больш не вытрываў. Хопіць, Іван Дзямідавіч, не магу. Стары зразумеў. Ды хопіць. Але зойдзем вось да апошняга, да прышчэпы. Крыкун, чортаў сын, але жыве нішто, пчол мае, і на яго як калі, які ветер падзьме. Зайшлі. Рыгор прышчэпа сустрэў іх даволі непрыветліва. У дрэнным настроі быў чалавек мала што магло здарыцца перад іх прыходам. Пасварыўся з жонкай, з суседам. А можа і больш сур'ёзная прычына была, балела рука тая, якую санітар закапаў недзе ў польскай зямлі каля віслы, і якой так не хапала яму цяпер у гэтую першую мірную вясну, калі трэба араць і сеяць. У саміх іх, у Шапятовіча і Бабкова настрой быў не лепшы, а таму самае разумнае для іх было трымацца добрай мудрай парады, не чапай, не лезь у душу, пакінь чалавека ў спакоі, калі яму свет белы не мілы. Дык не ж, і яны завяліся, як бездумныя машыны. Прышчэпа адразу адсек з першых слоў «капейкі не дам», Іх здзівіла і абурыла. Чаму такая катэгарычнасць? Табе ж памагаюць. Бабкоў проста так і сказаў. Атрымалася груба, нібы пагроза. Як ты да нас, так і мы да цябе. Не падпішашся на пазыку, не спадзявайся на дапамогу. Гэта яшчэ больш узлавала інваліда. Па вашай помашчы даўно б ногі працягнуў. паспрабаваў змякчыць, падвесці спакваля дыпламатычна. Мы вас не прымушаем, добрая воля кожнага. Але скажу шчыра, Рыгор Макаровіч, здзіўляе нас. Вы салдат, герой, жыцця не шкадавалі за радзіму, кроў пралілі. Раптам, як адстал які-небудзь элемент, У той час, калі ўвесь народ, успомніце, што сказаў перад выбаршчыкамі правадыр наш. Можа, не варта было нагадваць яму пра кроў, якую ён праліў, а лепш за ўсё трэба было ветліва развітацца і пайсці, раз чалавек у такім узбуджаным стане, такі нервовы, прышчэпа, узарваўся і страціў кантроль над сваімі словамі пайшлі вы са сваім правадыром. Шапятовіч і бабкоў на міг аслупянелі. яны дагматыкі, жылі з народам і чулі шмат, што ні здавальненні скаргі, але такое, каб хтось замахнуўся на яго, не, ніхто ніколі. Цыц, сукін сын, ты на каго так недабіты ты фашыст, На каго закрычаў бабковы пятро не паспеў угледзець, як яны, Шчапіліся за грудкі два інваліды, партызан і фронтавік. Гэта я фашыст, ды я, я, я за такія словы, кім я не дабіты, табе памяць адняло, хто мяне біў. І прышчэпа добра такі тузануў старшыню сельсавета куксай. Пятро кінуўся разводзіць іх. Заблытанай змрокам калены ўвайшлі, здавалася, нікога не было. Сустрэў іх амаль на парозе сам гаспадар. А тут закрычала дзяўчынка: "Тата, татачка, не трэба, татачка родненькі!" Аднекуль з печы пачуўся прастуджаны хваравіты голас Грышка. «Гора ты маё! Дзяцей пашкадуй, вот дурны, ай, вот дурны! А божачка ж божат, даруйце вы яму людзі добрыя!» Шапятовіч схапіў бабкова за плечы, адарваў ад рыгора, якога ў сваю чаргу цягнула дачка Пятрова вучаніца. Але бабкоў таксама раз'ятрыўся. «Я табе пакажу, ты памятаеш, я табе хаплю за грудкі!» Пятров выпхнуў яго на двор, Але стары не сунімаўся, грымеў на ўсю вуліцу. «Я яму пакажу бандзюга!» фашыстоўскі вырадак, мы яшчэ высветлім, як ты руку страціў, а Можа самастрэл сукін сын зрабіў, а цяпер носіся са сваёй куксай. Ды сціхніце вы, Вандзямідавіч, людзі чуюць, а няхай чуюць, а ты што хочаш скрыць ад людзей, як бандзіт хапае за грудкі старшыню сельсавета. Шчасце яго, што я забыўся на пісталет, а то стукнуў бы падлюгу. Музыка што было б? А мне напляваць, што было б, але каб усялякая сволач хапала за грудкі. О, ну не, лепш у турму пайду. Ды невядома, хто з вас схапіў першы. Но ты это кінь, прымірыцель, ты чуў, што ён сказаў? Пятро стараўся гаварыць спакойна, напаўголасу трохі не шэптам, каб прымусіць і бабкова збавіць тон не крычаць. Гэта не адразу ўдалося. Доўга ён яшчэ грымеў. Каб не ісці па вуліцы, дзе ў вясновы вечар было нямала людзей, і Пятро завярнуў першы неабгароджаны падворак. Ішлі да прасцяк праз агароды па свежай раллі, пакуль не выйшлі на поплаў. Бабкоў раптам зусім сціх. У яго пайшла з носа кроў, ці то ад стомленасці, ці то ад нервовай узбуджанасці. Ну, во, бачыш, прахрыпеў ён скрыў, да як хлапчук, якому расквасілі нос. Прымірыцель! Быццам ён, Пятро, быў ва ўсім вінаваты. Музыка злосна пшморгваў з альховых кустоў маладое ліпучае лісце, прыкладваў да носа. Пятро не адразу здагадаўся, што ў старога няма нават насавой хустачкі, прапанаваў сваю, той узяў. Падышлі да рэчкі. Бабкоў спусціўся да вады, каб умыцца. Пятро прысеў на беразе на грудку, потым лёг – і адчуў такую стомленасць, што на нейкі міг калыхнулася зямля і закружылася зорнае неба, не ўсё неба, зоркі тыя, што загарэліся ўжо. Нарэшце яны сталі па сваіх месцах і пачалі весела міргаць. Пятро сумна ўсміхнуўся ім зоркам і заплюшчыў вочы. Плёскала вада. Крумкалі недзеля гушкі, не вельмі яшчэ зладжана і назойліва, як бы пасля зімовай спячкі спрабавалі галасы. Яшчэ далей драў дранку дзяркач, але ўсе гэтыя звыклыя гукі зямлі і ночы не парушалі вялікай цішы сусвету. Пятро пачаў думаць аб нявымернасці сусветнай прасторы, аб тым, што не толькі ён і ўсе людзі, ўсё чалавецтва, але нават уся планета наша пылинка у бездані космосу. Mm-hmm. Ён навучыўся ў цяжкія хвіліны думаць пра абстрактныя рэчы. Гэта хораша супакойвала, настройвала на гэткі часам высокафіласофскі часам прыземлена гумарыстычны лад. Але тут не атрымалася. У цэнтры сусвету, які ён хацеў уявіць, працягвалі нязрушна стаяць людзі – тыя, з якімі сустрэўся за дзень, і наперадзе гэтых людзей чалавек, што трапіў на вочы апошні рыгор прышчэпа. Не, не рыгор. Дзяўчынка, яе крык: "Тата, не трэба, татачка родненькі!" засланяў і запаўняў сусвет усю галактыку. Пятро расплюшчыў вочы. На небе можна было ўжо разглядзець цьмяны шлейф млечнага шляху, зорны мост. Ён прыгадаў свой мост, падумаў, што мяне трымае тут, што прывабіла гісторыя. Але каб вывучыць яе зусім не трэба хадзіць з бабковым збіраць падаткі, падпісваць на пазыку, Цяпер будуецца столькі мастоў. Я даўно мог быць на адной з гэтых будоўляў. Няхай ён не мой, але ўсё адно мост незорны, неуяўны, сапраўдны, па якім пойдуць людзі на другі бераг. А што я тут збудую? Бабкоў сеў побач, заціснуўшы мокрай хустачкай нос. Можа, ад таго, што нос заціснуты дыхаў цяжка, выдыхаў паветра астматычна са свістам. Не павярнуўшы галавы, зноў заплюшчыўшы вочы, Пятро спытаў: "Што ты думаеш рабіць, а?" "З ім? З контрай гэтай? Заўтра ж пазваню Булатаву, ён з ім пагаворыць." Пятро памаўчаў. Зноў убачыў і яго інваліда і дачку, вучаніцу пятага класа, угледзіўся ў іх больш пільна. Колькі ў яго яшчэ дзяцей? запытаць завтра ў галі і на што хварыя маці жонкі прышчэпавай ён не ведаў і на яго глядзелі нейкія абстрактныя жаночыя вочы сумныя спакутаваныя ад позірку гэтых вачэй зрабілася страшна ён рыўком падняўся голасна сказаў не ўратавалі за печку пасадзім прышчэпу а сірацім яшчэ адну сям'ю мала іх сірат. Дзіўна, бабкоў не адказаў. І цяжка дыхаць перастаў, як бы замёр. Доўга маўчаў. Іван Дзямідавіч, стары хрыпла вылаяўся. Пайшоў ты, думаеш, у мяне сэрца няма. Яно як вугаль, але жывое яшчэ не камень. Во, во, б'ецца і баліць, баліць за ўсё і за сірат. І нечакана, без усялякага лагічнага пераходу прапанаваў. Хадзем, нап'ёмся. Дзе? Дзе? у капыла, у гэтага гада вёдры самагонкі. Музыка Пятро піў і не п'янеў. Ва ўсякім разе не весялеў, як звычайна, а наадварот. Рабіўся ўсё больш пануры, злосны. Ён, як і многія другія, недалюбліваў сакратара сельсавета. Ідучы сюды, выказаў бабкову гэтую сваю антыпатыю да чалавека, да якога яны так нечакана рашылі завітаць знянацку ў госць. Іван Дзямідавіч адказаў – думаеш я люблю яго на чорта ж мы трымаем такога ў сельсавеце я да цябе яшчэ хацеў турнуць але ў раёне сказалі не чапаць работу ён ведае і людзей да ваенны кадр пакуль не садзіліся за стол Пятро проста іранічна пасміхаўся з ліслівай яўна фальшывай халімонавай радасці з прычыны такіх дарагіх гасцей з яго мітуслівых завіханняў па хаце, сыканняў на жонку, на дачку, хутчэй на стол. А выпілі па першай, па другой, не па чарцы, па шклянцы, і не самагонкі разбаўленага спірту, і вось найшла на яго гэтая панурасць. раздражняла ўсё. Назолевыя запрашэнні гаспадара пакаштаваць сальца мятку, страў, якіх ён пятру даўно не бачыў, сала, кілбаса, яйкі, тварог, пахучы чысты хлеб у гэтую галодную вясну, калі большасць людзей не маюць бульбіны, Фікусы з двух бакоў стала, што выраслі да столі, як лес, сядзелі як у джунглях, гара вышываных падушак на нікеляваным ложку, новыя шпалеры, якімі відаць зусім нядаўна абклеілі сцены гэтай чыстай палавіны хаты. Фатаграфіі на сценах, мноства фатаграфій раздражнялі нават партрэт генералісімуса. Іх было ажно два. Вялікі плакат на ўвесь прасценак паміж вокнамі і зашклёны у дубовай рамцы ў куце, на тым месцы, дзе звычайна ў сялянскай хаце вісяць абразы. Пятро з'еў скіпку хлеба, кавалак вельмі смачны кілбасы і адчуў, што больш не можа есці, не лезе ў горла. І тады раздражненасць пачала перарастаць у нешта страшнае, чаго ён нават сам спалохаўся ў некае дзікае буянства. Захацелася раптам перакуліць стол, паламаць фікусы, нават больш таго сарваць гэты партрэт, што вісіць замест абразоў. Усяляка яна яго находзіла, але такога яшчэ не было.

Палімон капыл як бы адчуваў яго настрой і улашчваў, няспынна запрашаў есці піць. Пятро Андрэевіч, што гэта вы грэбуеце нашым сялянскім пачастункам? А я што, пан? Ну, вы анчалаентны чалавек. А дачка ваша? – А, і э, то праўда, і то праўда, вырасла наша сялянская анцяляенцыя, дзякуючы роднай нашай уладзе. Маруся, а, Маруся, паухаджвай за сваім таварышам па рабоце. Маруся, Марыя Халімонаўна, настаўніца іх школы, хімію і батаніку вядзе. Пераспелая дзеўка, гады на два старэйшая за Пятра. Працавітая і строгая вучні яе баяцца, на уроках яе найлепшая дысцыпліна. Строгая і ва ўсіх іншых адносінах самыя заядлыя пляткаркі не маглі сказаць, як пра другіх, што яна круціла з партызанамі ў акупацыю ці з нашымі афіцэрамі, калі фронт блізка стаяў. І цяпер нікога ў яе няма. Дэмабілізаваныя сержанты страляюць за настаўніцамі, нават не за маладымі, за ўдовамі, Да яе ж чамусьці не заляцаецца ніхто. Непрыгожая? Не, не сказаць. Праўда, вельмі ж падобны на свайго бацьку, можа, таму для тых, хто ведае кульгавага, нехлямяжага, заўжды непаголенага капыла, знікае, траціцца жаноцкасць яго дачкі. Бывае і такое. Музыка Сябры выслухалі старонкі кнігі Івана Шамякіна трывожнае шчасце. Выканаўца артыстка Маргарыта Захарыя.